Elleri çağların ötelerinden Gözleri şimşenin saklandığı yer Kor ateşer yanan avuçlarında Mazlum dudağında duadır onlar Kapkara damarın döndüğü yerde Çarklara direnen sevgi telleri Elleri bir kutu elin üstünde Dünyanın hasreti bilişerleri bilişerleri Kapkara zamanın döndüğü yerde Çatlara direnen sevgi senleri Elleri bir kutu elin üstünde Dünyanın hasreti bilişerleri ama gözyaşıyla sarsılır onlar Merhamet akar yüreklerinde Kardeşlik sancağı o büyük önderi Işığıyla geçerler zaman içinde Kapkara zamanın döndüğü yerde Çarklara direnen sevgi telleri Elleri bir kutu elimiz Dünyanın hasreti diriliş Kapkara zamanın döndüğü yerde Şartlara direnen sevgi telleri Elleri bir kutlu elin üstünde Dünyanın hasreti diriliş elleri Elleri, elleri çağların ötelerinden, gözleri şimşeğin saklandığı yer, Hor ateşler yanar avuçlarında Mazlum dudağında duadır onlar Kapkara zamanın döndüğü yerde Çarklara direnen sevgi selleri Elleri bir kutlu elin üstünde Dünyanın hasreti diriliş elleri Bir damla gözyaşıyla sarsılır onlar Merhamet akar yüreklerinden Kardeşlik sancağı o büyük önlerin ışığıyla geçenler zaman içinden. Gün savaşçı şakaklardan yansısın. Geliyor iklim, yırtıp çehresini çağın, anneler gül mevsimine hazırlansın. Rahmet rüzgarı önünde oynaşıyor çocukların. Elleri bir kutu üstünde. Dünyanın hasreti bir şeyleri Elleri bir kutlu eli